hodoi poroi kai frugena hodoi poroi katatina ai HODEUONTES hodeu ontes elson epitina skopian ka THEASAMENOI frugena porro epipleonta naun einain megalen oi ezesan dio de prosemenon hos melus autes prosormis destai E peide hupo anemu feromena ta frugana e gutero e geneto u ketinaun alla ployon blepein. blepain exenententa de auta frugana onta idontes pros allelus epazan hos aramate en hemeis to meden on prosede homeza homuthos de loi hoti ton anthropon enioi ex apropoptu docuntes foberoi einei hotan ei speiren elthosin udenos heuriscontai axioi